Warum? Warum bereuen wir nicht? Warum begehen wir tagtäglich Sünden, große sowie kleine Sünden? Und es ist uns oft bewusst, aber wir begehen diese Sünden. Warum? Warum treten wir Koran und die Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mit den Füßen. Tun wir das oder tun wir das nicht? Schaut an unseren Taten und ich denke, da sind Beweise genug. Also warum? Warum, meine Geschwister im Islam, <clears throat> missachten wir die Gesetze von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies tun wir oft bewusst. Warum? Warum werden die uns auferlegten Pflichten vernachlässigt? Warum? Und warum gehen wir nicht den geraden Weg, obwohl wir ihn bekommen haben? Wir erbitten ihn tagtäglich in unseren Gebeten. Wir haben das Bewusstsein, das zu erfragen. Und wir erfragen es täglich und bekommen es, Alhamdulillah Rabbil Alamin, täglich. Aber wir gehen nicht diesen geraden Weg. Warum? Warum, meine Geschwister im Islam? Stellt euch diese Frage. Die Antwort auf, diese Frage ist Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. Ist, dass uns Menschen nicht bewusst ist, was uns erwartet hier al Qiyam. Wie grausam die Strafe sein wird am Tag des Gerichts. Ein kleiner Beispiel. Stellt euch vor, es gibt heute Gesetze, es gibt Strafen für bestimmte Taten. Wenn man dir sagen würde, wenn du über Rot fährst und die Vorschriften missachtest, wird dir dein Führerschein weggenommen. Oder du müsstest eine Geldstrafe bezahlen. Das sind vergängliche Strafen. Trotzdem achten sehr viele Menschen darauf, dass sie diese Taten nicht begehen, um nicht bestraft zu werden. Das heißt, sie kennen die Konsequenzen, wenn sie diese Taten begangen hätten. Das heißt, wir, A'udhu Billah, uns ist nicht bewusst, uns sind die Konsequenzen von Yawm al-Qiyamah nicht bewusst. Wir wissen nicht, Billah, wie die Strafe Allahs subhanahu azza wa jal Yawm al-Qiyamah sein wird. Ich werde versuchen, inshallah, ein einziges Beispiel zu geben. Und es ist wichtig, dass man sich das vorstellen kann. Versucht, darüber nachzudenken tief nachzudenken. Vielleicht du und ich gehören zu diesen Leuten, billah. In einem Hadith des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beschrieb Rasulullah alaihi salatu wasallam die Mindeststrafe am Tag des Gerichts bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist derjenige, vor dessen Füßen, unter seinen Füßen, zwei brennende Kohle aus dem Höllenfeuer gelegt werden. Und es ist so schlimm, liebe Geschwister, dass sein Gehirn dadurch kochen wird. Stellt euch das vor, sein Gehirn wird kochen, billah. Und die Ulama haben etwas erklärt, was mir sehr gut gefallen hat. Der Kopf oder unser Gehirn ist am weitesten von unseren Füßen. Der Kopf ist das, die höchste Stelle an unserem Körper und die Füße sind die niedrigste Stelle. Trotzdem kocht das Gehirn, liebe Geschwister, durch diese zwei brennende Kohlen von Jahannam und Ayyadubillah. Die Ulema sagen, wenn die höchste Stelle kocht, wie wird es denn die anderen Organe ergehen, die noch näher sind zu den Füßen? Wie wird Sa'udu Billah, dein Geschlecht Geschlechtsteil geht dabei, Wal-Iyadu Billah? Wie wird dein Magen und dein Gedärme dabei gehen, Wal-Iyadu Billah? Wie sehr werden die dann kochen? Allahumma ajirna minna ya rahman rahim. Wenn das die kleinste Strafe ist, wie ist dann die schlimmste Strafe, Yawm al-Qiyam? Und dieser Mensch, der so bestraft wird, Yawm al-Qiyam, der die kleinste Strafe bekommt, er wird glauben, das ist die höchste Strafe im Jahannam obwohl dies die mindeste Strafe ist. Die kleinste in Jahannam. Jahannam ist so tief, liebe Geschwister, billahi minha, ajarani Allah wa iyyakum minha. Ist so tief, dass wenn ein Neugeborener vom Anfang von Jahannam, vom Rande von Jahannam hineingeworfen wird, er wird den Boden von Jahannam als 70-Jähriger erreichen. Das heißt, Jahannam ist 70 Jahre tief. La hawla wa la quwwata illa billah. Das, was wir an Hitze sehen und spüren, auf dieser Erde, die schlimmste Hitze dieser Erde, die wir spüren, in der Wüste beispielsweise, das ist, liebe Geschwister, nur der Atem von Jahannam. Das ist nur, weil Jahannam ausatmet. Und dies können wir noch nicht mal aushalten, billah. Das Feuer dieser Dunya ist 1% von 70% von Jahannam. Das heißt, diese 1% auf dieser Dunya. Yawm al-Qiyamah wird Allah noch 69, noch 69% hinzufügen für diese Hitze. Wie sollen wir das dann aushalten, Yawm al-Qiyamah? Wie sollen wir diese, wir halten noch nicht mal das Feuer von dieser Dunya aus. Wir halten noch nicht mal die Hitze von dieser Dunya aus. Wie sollen wir dann Jahannam Yawm al-Qiyamah aushalten, wenn Jahannam sich selbst nicht aushalten kann? Wie kam es dann dazu, dass Jahannam ausatmet? Im Sommer und im Winter. In dem Hadith Jahannam bat Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie ausatmen darf. Warum? Weil sie sich selber nicht mehr aushalten kann. Weil das Feuer sich selbst aufgefressen hat. Also jeder vernünftige Mensch, der ein Herz hat, der einen Verstand hat, und sagt Verstand, Gemäß Koran und Sunna, nicht gemäß das, was wir kennen in dieser Dunya, dass man sagt, der Verstand sei im Kopf. Nein, Allah spricht im Koran, dass der Verstand im Herzen ist. Und niemand, der einen Verstand hat, wie die Ulema sagen, das Gehirn ist der Sekretär des Herzens. Er bekommt die Informationen und die Bilder, er speichert sie und sendet sie an den König weiter. Das ist das Herz. Und wenn der verdorben ist, wenn der hart ist, Wallahi, ihr Gott, wir werden niemals etwas begreifen von dem, was Allah sagt und Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also das Problem liegt hierhin. Allah sagt im Koran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Wenn dieser Koran auf die Berge dieser Dunya offenbart wurde, diese Berge, liebe Geschwister, werden nicht standhalten aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber subhanallah, tagtäglich hören wir Koran, wir lesen Koran und es ändert nichts. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Herzen erweichen. يا إخوتي يوم القيامة يوم القيامة Jahannam, wie Abdullah ibn Mas'ud überliefert, Jahannam wird gebracht und die wird gefesselt von 70.000 Zügeln. Und an jedem Zügel 70.000 Malaika. Die werd gezogen. Und wenn Jahannam ihre Decken aufgehen, Yom al-Qiyamah, die Malaika lassen sie los. Jahannam will Rache Yom al-Qiyamah nehmen. Sie will die Menschheit vernichten Yom al-Qiyamah. Und wenn Jahannam Yom al-Qiyamah brüllt, aus Wut, sie möchte Rache für Allah nehmen, subhanahu wa ta'ala, auch die Propheten, die Besten bei Allah, subhanahu wa ta'ala, fallen auf die Knie aus Angst vor Jahannam. Das Essen der Bewohner des Höllenfeuers wird aus Feuer sein. Ihre Speisen, ihre Getränke, ihre Kleidung, ihre Häuser, der Boden, der Schatten von Jahannam, alles ist aus Feuer. Ist alles aus Feuer. Das Wasser, das sie trinken, ist aus Feuer. Das Wasser, das sie trinken in Jahannam, a'udhu billah. Wallahi, ihr ikhwati. Wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dies beschreibt, sagt der Kafir, a'udhu billah. Und der, der sich in Jahannam befindet, wenn er sich das Wasser nährt, erstmal der Geruch davon, a'udhu billah, ist abschreckend. Sie ertragen es nicht. Und dann die Hitze des Wassers, A'udhu wird ihre Gesichter, A'udhu verbrennen und sie zum Schmelzen bringen. Aber sie werden es trinken müssen, weil sie keine andere Wahl haben. Sie haben keine andere Wahl. Und wenn sie es trinken, A'udhu was passiert dann? Sie zerreißt alle ihre Gedärme innerlich, sodass alle Gedärme und Organe aus dem Fuß austreten. Aber du hast heute die Auswahl, dass du dich davor rettest, Yawm qiyamah Heute hast du die Chance, dich zu retten. Wieder. Du brauchst nur zurückzukehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Nur zu Allah zurückzukehren und Tauba zu uns. Zwei Raka'at mit Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich retten. Bi'idhni azza wa subhanahu. Wie sollen wir all das aushalten, liebe Geschwister? Es ist unmöglich auszuhalten. Aber heute, Allah, haben wir noch die Chance. Solange wir leben, bevor es zu spät ist. Muad ibn Jabal radiallahu anhu sagt, wenn das Höllenfeuer im Osten wäre und die Menschen im Westen, oder du bist im Westen und die Deckel von Jahannam gehen auf, dann wird die Hitze aus Jahannam rauskommen und die wird dein Gehirn, billah, wo du im Westen bist, zum Schmelzen bringen, sodass er aus deiner Nase rausspringen kommt, rausgesprengt wird. Muad ibn Jabal sagt, wie sollte dies aushalten, Yawm al qiyam Und Jahannam, a'udhu billah, verbrennt die Gesichter von Entfernung, liebe Geschwister, von 40 Jahren. 40 Jahren kann die Hitze von Jahannam dein Gesicht verbrennen. Was ist mit dem, der sich in Jahannam befindet? Allah spricht im Koran sinngemäß Subhanahu Azza wa Jal ungefähre Bedeutung. Und wir haben ihnen an Strafe gemerkt zu ihrer ursprünglichen Strafe. Es gibt eine ursprüngliche Strafe in Jahannam, aber Allah vermehrt ihnen die Strafe Yawm al-Qiyamah. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sagt, diese zusätzliche Strafe ist, das sind Skorpionen, dessen Stachel so lang sind wie Palmen. Ajarin Allah wa iyyakum. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erklärt dies auch und sagt, das sind große Skorpionen, dessen Stachel so groß sind wie Palmen. Und die werden die Menschen, a'udhu billah, nas'alullah nihfadani wa iyyakum, richtig foltern in Jahannam. Und diese Gift, den sie in deinem Körper, a'udhu billah, verursachen, du spürst genauso diese Schmerzen, die du empfindest durch das Höllenfeuer. Wie sollen wir das aushalten, Yawm al qiyam Uns ist die Strafe Allahs nicht bewusst. Deshalb begehen wir heute so viele Sünden. Deshalb heute missbrauchen wir Allahs Gesetze subhanahu wa ta'ala. Und deshalb missachten wir Allahs Gesetze subhanahu wa ta'ala. Und deshalb werden die Grenzen Allahs überschritten, azza wa jal. Und deshalb heute leben wir, a'udhu billah, ohne Grenzen. In der Dunya sijn al-mu'min wa jannatul kafir. Dunya heute ist das Gefängnis des Mu'min und das Paradies vom Kafir. Warum? Weil der Mu'min hat Grenzen von Allah bekommen, wonach er leben muss. Und die darf er nicht überschreiten. Allah hat uns Pflichten auferlegt, die wir erfüllen müssen. Und Sachen verboten, die wir vermeiden müssen. Und Grenzen auferlegt, die wir nicht überschreiten dürfen. Und wer sich darin hält, bi'idnillahi jalla wa ala, er wird sich schützen, Yom al-Qiyamah. أحبتي في الله Abdurrahman ibn Harith sagte, ich besuchte Abdullah ibn Handala, radiallahu anhu. Während er krank war, er lag im Bett und er war krank, sehr krank, so dass er sich nicht bewegen konnte. Sagt er, als ich ihn besuchte, ein Mann rezitierte einen Koranvers, wo Allah subhanahu wa ta'ala das Höllenfeuer beschreibt und die Lage, A'udhu Billah, der Höllenbewohner beschreibt. Allah sagt, Allah subhanahu sagt im Koran, لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش والعياذ بالله Dann als der Sahabi diese Eier gehört hat, wie Allah beschreibt, dass die Kuffar, der Boden von Jahannam drunter ist aus dem Höllenfeuer. Der Boden, worauf sie treten, ist aus Feuer. Und die Wolken, die sie bedecken von oben, ist aus Feuer. Der Sahabi sagte, Subhanallah, die sind umfasst von der Hölle. Sie sind umfasst vom Höllenfeuer. Von jeder Ecke wird das Hölle sie umfassen, wird die Hölle sie umfassen. Und die werden keinen Ausweg haben an dem Tag. Sie können nicht flüchten, Der Sahabi hat laut geweint und geschrien, aus Angst, sagt er so, dass ich dachte, Wallahi, dass seine Seele rauskommen wird. Das sind Menschen mit lebendigen Herzen. Was bewegt heute dein Herz und mein Herz? Eher heute bewegt uns eine Serie im Fernsehen oder ein Film, ein Liebesfilm, bewegt die Umma heute mehr, als die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman ibn Affan sagt, wenn unsere Herzen rein wären, dann werden wir nie mehr satt werden vom Koran. Wie sollte man auch satt werden von Worten Allah subhanahu wa ta'ala? Ikram ibn Abi Jahl radiyallahu an, nimmt den Koran und küsst ihn und weint, sagt Kalam Rabbi, Kalam Rabbi, Kalam Rabbi, die Worte meines Herrn, die Worte meines Herrn und weint dabei, weil diese Leute begriffen haben, was Koran ist, was die Allahs Worte bedeuten. Sie haben danach gelebt. Nicht nur Koran rezitiert, sondern sie lebten nach dem Koran. Und dieser Koran verursachte Furcht in ihren Herzen. Nicht wie wir, Allah möge Allah uns bewahren, je mehr wir Koran lesen, desto mehr Nifaq bekommen wir. A'udhu Billah, das ist ein Beweis, dass unsere Herzen krank sind. Dieser Sahabi Abdullah ibn Handala radiyallahu anhu ist danach, nachdem er diese Eier gehört hat, aufgestanden. Dann haben die Leute gesagt, Rahimak Allah, Ijlis, möge Allah mit dir Erbarmen haben, setz dich hin, du bist krank. Was machst du? Er sagte, Wallahi wikrun nar, ذكر النار لم يدعني أجلس Das Erwähnen des Höllenfeuers lässt mich nicht mehr sitzen, ließ mich nicht mehr sitzen. Es hat Angst und Furcht in seinem Herzen erweckt. Was passiert dann? Sagt er, er wollte zur Moschee gehen, zum Gebet. Sagt er, das Erwähnen des Höllenfeuers lässt mich nicht mehr sitzen. Und wer sagt mir, ob ich nicht zu denen gehöre? Das ist ein Sahabi, radiallahu anhu. Das Wort radiyallahu anhu muss man verstehen und begreifen. Allahs Wohlgefallen sei auf diese Menschen. Sie haben Allahs Wohlgefallen erlangt in der Dunya. Subhanallah. Und trotzdem sagt er, wer sagt mir, dass ich nicht einer von denen bin? Subhan Rabbi. Wenn der so denkt, was ist mit uns beiden? Was ist mit uns allen? Was ist mit der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam heute, die die Befehle Allahs missachtet und mit, mit Füßen drauf tritt? Heute sagst du den Leuten, Wallah, قال رسول الله men hörst oft sagen, قال mein Sheikh. قال فلان وقال فلان man stellt die Worte von Sheikh Fulan und Sheikh Fulan über die Worte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und die Menschen wagen sich heute, subhanallah, die Worte zu verdrehen, damit sie ihre Aqidah, wal-Iyadu billah, weiter zum Leben bringen, na'udhu billahi min ghadabillah. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma sagte zu den Sahaba, als er diskutierte mit den Sahaba über Hajj, Er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, und die anderen sagen, Abu Bakr und Umar haben gesagt, er sagte, inni akhsha alaykum an tumtira alaykum hijaratan min as samaa Ana aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr بكر Umar. Er sagt zu den Sahaba, nachdem sie gesagt haben, Abu Bakr und Umar haben gesagt, die stärkten die Worte von Abu Bakr und Umar über die Worte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin antwortet Abdullah ibn Abbas, sagte, ich mache mir Sorgen, dass es gleich Steine auf euch ringen vom Himmel. Ich sage euch, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, und ihr sagt mir, Abu Bakr und Umar haben gesagt. Abu Hanifata rahimahullah, ein Mann kam zu ihm und sagte, folgst du auch diesen Hadith? Und der Hadith war sahih. Dann Abu, Abu Hanifa rahimahullah ist sauer geworden und hat mit der Hand voll auf die Brust des Mannes geschlagen und hat ihn beschimpft und sagte zu ihm, ich nehme diesen Hadith und ich folge diesen Hadith. Wie kannst du mir diese Fragen stellen? Und es ist Pflicht für jeden Muslim und Muslima, nach diesem Hadith zu leben. Heute, Wallah, wir stellen unseren Hawa, unsere Begierde, unsere Neig eigene Neigung, unsere Gelüste vor den Worten Allahs und die von seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Wir bevorzugen unsere Luste, Gelüste, unsere Begierde, unser Leben vor Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und trotzdem, wir zeigen gar keine Furcht vor Allah. Und keine Angst vor seiner Strafe Yom Al-Qiyam. Ist das nicht ein Beweis, dass unsere Herzen hart geworden sind, billah. und ich versichere euch, die entferntesten Herzen von Allah, die weitesten Herzen von Allah, sind die harten Herzen, billah. möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen bewahren vor Hartherzigkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns klar machen, azza wa jal, und uns deutlich stellen, dass, was das Höllenfeuer bedeutet, Yawm al-Qiyamah so dass wir inshallah uns heute inshallah davor schützen können, indem wir das tun, was Allah will und unterlassen das, was Allah verboten hat, subhanahu azza wa jal, auf die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die er uns vorgelebt hat, alaihi salatu wassalam, auf die Art und Weise auch der Sahaba radiyallahu anhum. Denn Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sagt, sagt, wenn du ein Vorbild suchst, wenn du ein Vorbild suchst, dann nehme diejenigen als Vorbild, die schon tot sind. Damit meint er die Sahaba radiallahu anhum, denn derjenige, der noch am Leben ist, er ist vor der Versuchung nicht sicher. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns vor Jahannam bewahren. Jazakumullahu khayr. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.